Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala Yusuf Ecmain. İmam Rabbani Kudüs'te sır hazretlerinin açıklamalarına devam ediyoruz. Keramatül evliya illahi teala hakkun. Allah dostlarından olan kerametler haktır. Ve min kesreti bukuyu havarikil adatin minhum. Onlardan harika hallerin çokluğundan dolayı ısrarı hazır mana adeten müstemireten lehum. Bu mana onlar için devam eden bir adet oldu artık. Minkuruha minkurun alel ilmil adihi ve daruriyi. Bunu inkar eden adi adette çare olan ve zarar olan ilmi inkar etmiş gibidir. Yani adette ateş yakar, su akar, yağmur gökten yağar ve bu gibi ilimler, bilgiler zararı oluyor artık. Hisler bunu görüyor, kabul ediyor. İnkar, inkar mümkün değil. Bu derecede katı olan bilgiyi inkar etmiş gibi oluyor keramet inkar edenler. Bu durumda öyle iştibaha beyneha ve beyne muzeti nebiyin. Burada peygamberin mucizesiyle velinin keramet arasında bir karışıklık yoktur. Feyne mucizeten nebiyi mahrunetün bidâ ve nübüvveti. Çünkü e, nebinin mucizesi nübüvvet davasına bitişiktir. Keramatül veliyi haliyetün enhazel mana. Velinin kerameti bu manadan uzaktır. Bel hiye makrunetün bil ikrari ve itirafi bi mutabati nebiyin. Bilakis o veli peygambere tabi olduğunu itiraf eder ve ikrar eder, kabul eder. Zaten peygambere tabi olmasa veli olamaz. Fennel iştibahu beynehuma kema zâmeul münkürün. Münkürlerin zannettiği gibi nerede karşılık olsun? Dolayısıyla veli zaten peygamberine tabi ola ola nafileleri işleye işleye Cenab-ı Hak ona manevi bir e, ikramda bulmuş. Geride geçmişti bazı sohbetlerimizde. Zikrin kalpte tebet tecevvürü, tecevvürü yani cevherleşmesinden hasıl oluyor. Kalpte zikir cevher gibi olunca kalp artık Allah'ın nuruna bakınca on, nur onu artık ne yapıyor? Bazı alakalardan kesiyor. Alakalar ona yani alimdeki eşya ona, ruhuna, onun nuruna engel olamıyor. Dolayısıyla bu nur onda bir takım olayların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bu olaylar onun faziletini de delalet etmez. Bunu söylemiştik yani. Keramet gösteren veli ile keramet göstermeyen veli arasında fazilet derecesi kerametten dolayı anlaşılmaz. Kurbiyetledir. Ne ekremekum indallâhi etkâkum ayetine göre sizin en kıymetliniz Allah katında en değerliniz takva olanınızdır. Takvalıkta Allahu Teala'ya itaatte, peygambere ittibada derece farklı oluyor. <clears throat> Dolayısıyla keramet, filancının kerametini, falancının falancı velinin kerametini inkar etmek bidat olmuş oluyor. Yani ilmi inkar gibi oluyor. Ama mutlak olarak bütün kerametleri inkar etmek ne billah kişiyi iman dairesine çıkarır. Zira Meryem validemizin Kur'an-ı Kerim'deki kerameti zikrediliyor. Bu meyveler sana nereden geliyor diye soruyor Zekeriya Allah tarafından diyor. Kışın yaz meyvesi, yazın kış meyvesi. Bak Meryem valide peygamber değil. Demek ki ona ikram oluyor. Süleyman Aleyhisselam'ın e, vekili, veziri Asaf bin Berha'ya ne yaptı? Belkıs'ın tahtını 3 aylık mesafeden getirdi. Bu da orada Kur'an-ı Kerim'de zikredilen bir keramettir. Dolayısıyla kerametin varlığı haktır. İşte mutlak olarak bütün kerametleri inkar etmek neuzuyla insanı iman dairesinden sarsar. Zaten keramet ehli olanlar ehl-i sünnettir. ehl sünnetten başka hiçbir ilim adamının, hiçbir kendini adam sayan kişilerin kerameti yoktur. İlerisini söylemeyelim. Bütün keramet sahibi olan velilere bakın. Hepsi ehl-i sünnet itikadındadır. Hiçbir Şia'nın, hiçbir Vehhabiye'nin, Hariciye'nin, hiçbir Bozun mezhebin kerameti yoktur. Olsa olsa istidra, istidracı olur. Şeytani bir hal olur. Onu helake götürür. Belki çok tesirli konuşur. Fesatlı konuşur. insanları kandırır, ikna eder. O toplar. Sonunda helak olup gider. Dolayısıyla keramet haktır. Eğer sünnette bu husus kitaplarda yazılmıştır. Ve tertibul eftaliyeti benil hulefer raşidin. Dört halifenin sıraları eftaliyet sıralamasına gelince ala tertibi hilafetiyim. Bu sıralama hilafetlilerinin sıralamasına göredir. Yani birinci sırada Ebu Kısıl Hazretleri, ikinci sırada Hazreti Ömer, üçüncü sırada Hazreti Osman, dördüncü sırada Hazreti Ali Efendimiz, radıyallahu anh İsmail. Hilafetleri böyle gelmiştir. Eftaliyetleri de böyledir. Velakinnel eftal, velakin eftaliyete şeyhain sabitetun bicmai sahabeti ve tabi'in. Yalnız Ebu Kısıl Hazretleri Hazreti Ömer'in eftaliyeti ashab-ı kiramın ve tabiinin icmasıyla sabittir. Kema nakalehu cemaatun min ekabir emmeti din. Din büyüklerin, büyük, din imamların büyüklerinden bir cemaat bunu böyle nakletti. Evet. Ehaduhum el imamu ı Şafii radıyallahu anh. Bir tanesi de bunlardan İmam-ı Şafii radıyallahu anh'tır. Kale Şeyhül İmam Ebul Hasan Eş'ari. İmam Eş'ari, Eş'ari mezhebinin imam oluyor. İnne efdale Ebi Bekir'in Muhakkak ki bakın Ebu Bekir'in üstünlüğü, sümme Ömer'e, sonra Ömer'in üstünlüğü, ala bakiyetil ümmeti, diğer kalan ümmet üzerine. Bu ikisinin üstünlüğü kat kat'iyyun, kat'idir. Kale zehebi ve kat tevatere an aliyin fi hilafetihi kürsi memleketihi. Muhakkak Hazari'den halife olduğu zamanda ve memleket kürsüsünde tahtında oturduğu zamanda şöyle bir sözü tevatür oldu. Ve beynel cemmil gafir hem de min şiatihi topluluğundan, semenlerinden büyük bir topluluk huzurunda şöyle bir söz söylediği e, tevatür derecesinde olmuştur. En Ebu Bekir ve Ömer'e Ebu Bekir ve Ömer eftalül ümmeti bu ümmetin en eftalidir demiş Hazreti Efendimiz. Sümme kâle sonra dedi veraehu ondan sonra sümme kâle veraehu an Ali'in ve vecehu evet. Sümme sonra kale dedi Zehebi ve revahu an aliyin kerremallahu veçehu nifun ve semanune nefsen. Bunu diyor Hazreti Ali'den 80'den fazla kişi rivayet etti. Minhum cemaatun bunlardan olan bir topluluktur. Ve adde minhum cemaatin bunlardan bir topluluğu da saydı. Filan filan kişiler o 80 kişinin içindedir dedi. Bu söz yani tevatür derecesine ulaştı. Şu makale. Kabbahallahu reva fillah Şöyledir sonra Zehebi. Mevla Teala Allah Teala rafızları kötü yapsın. Onlara kötü muamele etsin. Ma ecehelehum ne cahil insanlar. Yani bu kadar durum oldu, böyle oldu halde neden üç halifeyi kabul etmezler demek istiyor. Ve Rabat Bukhari anhu ennehu kale. Hazreti Efendimiz'den İmam Buhari kitabında şöyle batmış. Şöyle buyurmuş. Hayrun nas ba'den nebi aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir'in. Diyor ki Hazreti Ali Efendimiz insanların Efendimiz Aleyhisselam'dan sonraki şey en faziletli olanı Ebu Bekir'dir. Sümme Ömer'i, sonra Ömer'dir, sümme Recun Akar'ı, sonra başka bir kişidir yani Anas Osman. Fakale İbnuhu Muhammed İbnül Hanif, Hanife, Hanefiye, oğlu Muhammed İbn Hanife şöyle demiş. Sümme ente, yani Ömer'den sonra sensin. Fakale İnnemâ ene recülüm minel müslümin. Ancak ben Müslümanlardan biriyim. Dedi yani. Kendini yani o sıraya koymadı. Allah Teala'dan razı olsun. Ve sahaha ve gayruhu an Ali'in e, İmam Zehbi ve diğer imamlar Hazretlerden şu rivayet tasitler. Ennekale el Ela gözünüzü açın ve ennehu durum şu ki belagani bana ulaştı enne ricalen bir takım kişiler faddiluneni aleyhima e, Ebu Bekir ve Ömer üzerine beni üstün tutuyorlar. Ve men vecettuhu kimi bulursam faddiluni aleyhima beni onlar üstüne üstün tutan kimi görürsem fehve müfterin o müfteridir, iftiracıdır. Aleyhi, müfterin aleyhi, iftira atıcıdır. Aleyhi o kişi üzerine vardır. Ma alel müfteri. O müfteridir. O müfterilere verilen ceza ona verilir. Yani 80 sopa ona vururum diyor. Emsal zalike minhu ve min garihi min sahabeti mütevatiretun. Hazreti Efendimiz'den ve ashab-ı bu şekilde rivayetler mütevatir derecesinde yaygındır. Yani şöyle ki la mezare fiha li inkari hadin. Hiçbir kimsenin bunu inkarına imkan yoktur. Takale Abdurrazak min ekabir şiati. Şia'nın büyüklerinden olan Abdurrazak şöyle demiş. Yufaddülü şeyhayni Şeyhayni Ebu Eksil Hazretleri Ömer'i ediyorum, üstün tutuyorum. İçinli tafdili Ali'in iyyâhıma ala nefsi. Hazreti Ali onları kendi nefsizlerine üstün tuttuğu için ben de onları üstün sayıyorum. Ve illa böyle öyle olmasaydı yani Hazreti Ali onları üstün tutmasaydı lema faddatuhuma ikisini üstün tutmazdım. Kefa bi vizran bana günah olarak yeter. En uhibbehu Ali seveyim de sümme uhalife ona sonra ona marifet edeyim. Yani Ali'yi seviyorsam onun üstün tuttuklarında ben de üstün tutarım demiş. E bu da demek ki Şia'dan insaflı bir adammış. Küllü zalike müstefadun mines savâikis Savaya kısmı kitapta bu konular vardır diyor. Mazbandır. Emma tafdili Osman'ı ala Ali'in radıyallahu anh'a Hazreti Osman'ın Hazreti Ali'den üstün olması meselesine gelince Ekser ulema ehli sünneti ehli sünnet ulemasının ekserisi ala ennel eftale fade şeyhayn şeyhayn'den Ebu Bekir Hazreti Ömer'den sonra en eftal kişi Osman Osman'dır. Sümme Ali'in sonra Ali'dir. Bu sıralama böyledir. Ve mezhebul emmetil erbaatil müştehidin Dört müştehit imamın mezhebi de ezan ve haza budur. Demek ki sıralaması neyse, hilafet sıralaması neyse, eftale sıralaması da odur. Ve tevekkuful menkulu anil imam Malik. İmam Malik'ten bir duraklama naklediyor. Fi eftaliyeti Osman'e ala Ali'in. Hazreti üzerine Osman'ı üstün, Hazreti Osman'ı Hazreti üzerine üstün tutmakta. Bu meselede İmam Malik'ten bir duraklama söz konusu olmuş. Kâlel Kâdî İyaz, Kâdî İyaz diyor ki enne raca an hazet tebakkuf ila tafdili Osman'ı. O duraklamadan vazgeçip Hazreti Osman'ın üstün olduğu görüşüne gitti. Galil Kurtubi, İmam Kurtubi Kusat'ta Maliki mezhebindendir. Ve vel asah esalam budur. İnşallah Teala. Kezalike tebakkuful mefhumun min ibaretil İmam-ı Azam. İmam Azam'ın ibaresinden sözünden anlaşılan bir tebakkuf duraklama anlaşılmış. Yani kavlehu min alameti ehli sünneti vel cemaati Ersen ve cemaat mezhebinin alametindendir. Taftiru şeyhain Ebu Kisin Hazreti Ömer'i üstün tutmak ve muhabbetül hateneyn iki damadı sevmek. İki damat az Osman Nasir. Ve la ve ihtiyarihi hazil ibarete şu ibareyi seçmesinde indel fakir bu fakire göre var mahmilun ahar. Başka bir mana var. Yani İmam Hazretlerimiz Taftikü Şeyhayn Mehberil Katani demiş. Ebu Hazreti Ömer'i üstün tutmak, Osmanlı Ali'yi iki damadı sevmek demiş. Orada sanki Osman radıyallahu anh Hazretlerinin üstün olmadığı gibi bir mana anlaşılması ortaya çıkınca burada bir yorum var diyor. Ve en ennu yorum şudur. Lemma kesre zuhurul fiten el ihtilal fitneler ve ihtilaller çoğalınca fi umurin nas insanın işlerinde fi zemani hilafetil kateni ki damadın Hazreti Osman Hazretlerinin döneminde Artık insanların işlerinde çok fitneler ortaya çıktı. Ve hudusul küdura minazil ciheti bu bakımdan pek çok bulanıklıklar gelince fi kulübün insanların, insanların kalbine ihtarel imamu lafzal muhabbeti fi hakkımı ikisinin hakkında muhabbet lafzını seçti. Onları sevmek lazım dedi. Mülahazan lihazel manayı düşünerek. Ecale muhabbetehuma min alamati ehli sünnet ve cemaati. Bunları sevmeyi ehli sünnet alametinde saydı min gari en yulaza fiha şaibete tevekkufi burada duraklama şaibesi olmaksızın. Keyfe nasıl duraklasın ki? Ketebe ve kütübü hanefiyyetu kütübü hanefiyeti hanefi kitapları meşhunetun top Neyle Neyle beenne eftaliyetehum ala tertibi hilafetihim. Dört halifenin eftaliyeti halifeliklerinin sırasına göredir diye bütün kitaplarımızda yazılmıştır. Dolayısıyla burada bir sıkıntı yok. Sözünde ne var demek ki? O dönemde karşılıklı atışmaların olduğu dönemde halkın kalbi kullanmaması için her ikisini sevmenin de ehl sünnet alameti olduğunu beğenmiştir. Dolayısıyla insanların muhabbeti ashab-ı kiramın tamamını olması lazım. Bil cümle hasıl kelam en neftaliyyete şeyhain Ebu Bekir Sıddık Hazretleri ve aziz Ömer'in üstünlüğü bakı bir yakiniyetün yakinidir, katidir yani. Neftaliyeti Osman'ı dunaha Hazreti Osman'ın üstünlüğü onlardan düşüktür. Lakinnel ahvata en uygunu en la nükeffire min münçirun eftaliyeti Osman'ı. En la nükeffire tekfir etmememiz gerekir. Kimi münkirir eftaliyeti Osman'ı. az Osman'ın eftaliyetini inkar eden kişinin tekfir edilmemesi lazım. Bel eftaliyeti şeyhain bilakis şeyhanin eftaliyetinde de bir durum var yani. Bel nekulu yani direkt yani şey gayenin üstün olmadığını söyleyene de hemen kafir denmez. ne nekulu şöyle deriz. Ennü mübtediun. O bidatçıdır ve darin sapıktır. Yani şeyhain demekle iki Hazreti Ömer ve Ebu Kısır Hazreti Ömer'in birlikte üstünlüğü manasında. Yoksa Ebu Kısır Hazretleri'nin halife olmasını, asap olmasını inkar eden zaten kafir olur. Onu demiyor. Üstünlük meselesindeki sıralamayı diyor. Yani. Fennel lil ulema ihtilafen fi tekfirihi. Yani bu şekilde üstünlükleri inkar eden kişinin kafir olması meselesinde alimlerin itilafı vardır. Evet. Dolayısıyla itilaf olduğu zaman hüküm kesinlikten aşağı düşer. Efi katiyeti hazel icma şu icmanın katı olması da kıylun bir söz var. Fakale şöyle dedi. Ve zalikel münkürü şu münkür olan kişi Şu inkarcı kişi yani eftaliyeti inkar kişi. Karinun Karinu Yezid'in Yezid'il haibi El mahzul, mahrum olan, rüstay olan rüstay olan Yezid'in yakınıdır. Bu dört halifenin fazilet sırasını inkar eden kişi Yezid gibidir yani. Fakat tevekkafu fi la'nihi ihtiyattan. Yani burada da Yezid'in hakkında lanet okunma, okunması hususunda da ihtiyat vardır, duraklama vardır. Ve vel izâ'u ellezî yusibu bin nebiyye yusibu nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem min ciheti izâ'il hulefâ raşidîn kel izâ'il lezî sahabehu sallallahu aleyhi ve sellem min ciheti izâ'il sıbteyhi dört halifeye gelen eziyet Efendimiz dört halife sebebiyle gelen eziyet iki torununa yapılan eziyet gibidir yani. Kale aleyhisselam Allah Allah fi ashabi ashabım hakkında sakının Allah Allah la tettehizuhum garazan min badi benden sonra onları hedef tutmayın. Onlara saldırmayın. Femen ahabbehum fe bihubbi ahabbehum Onları kim severse beni sevdiği için onları sever. Hemen ebgazahum fe bi buzi ebgazahum. Kim onlara buğz ederse bana buz ettiği için buz eder. Ve men azahum onlara buz eden fakat azani bana buz etmiştir. Ve men azani men, femen azahum onlara kim eziyet ederse fakat azani bana eziyet etmiştir. Ve men azahum azani kim bana eziyet ederse fakat azallahı maka Allah eziyet etmiştir. Ve men azallahı ve Resulü kim Allah ve Resulüne eziyet ederse ve yuşekü en yukaza yakalanıp sorumlu yakındır. Kalallah Azze ve Celle Mevlat abi buyurdu. İnnellezî yüzûnellâh ve rasûlehu Allah ve Resulüne eziyet, edenler var ya lanehumullah fid dünya ve ahire. Allah Teala onlara dünyada ve ahirette lanet etti. Ama addehu Mevlana Saadettin Taftazani Bişer Akaidin Nesefi e, Taftazani Hazretleri Nesefi Akaidin şerhinde insafen fi hazil eftaliyeti şu eftaliyet meselesinde insaflı olmak konusunu işlemiş. Bu söz ba'idun anil insafı. Aslında onun sözü bu insaftan uzaktır. Terdidul lezi zekerehu fihi orada zikretti tereddüt la hasıle fihi. Onun bir neticesi yoktur. Lendelin mukarrara indel ulema alimler katında yerleşen nedir? Endel murada bil eftaliyeti buna buradaki eftaliyet bi itibari kesretti sevabi indallah azze ve celle. Allahu Teala katındaki sevabı çoklu manasındadır. La lel eftaliyeti leti hiye bimana kesreti zuhurul menakib el fadail. İşte faziletlerin, böyle önemli işlerin çokluğu manasında değil. Fenu la itibare leha indel ukala. Çünkü öyle kerametlerin, nakıbların çokluğuna ukala akıl sahipleri, akıl erbabı itibar etmez. Fe enne selefe mine sahabete tabi'in, tabi'inde ve ashabtan olan selefe salihin, kad nekalu an Aliyin minel menakib ve fadail, Azar henüzden bir takım faziletli işler ve bir takım menkıbeler nakletmiş ki malem bu ma miktar ki lem yunkal misluhu an sahabiyin gayrihi. Ondan başka hiçbir sahabiden böyle bir kısalar, böyle bir faziletli işler nakledilmemiş. Hatta Karel İmam Ahmet, İmam Ahmet Hanbel buyurmuş ki ma ca'e li'ahadin mine sahabeti minel fadaili Hazretten hiçbir ashab için gelmedi. Ma ca'e li Ali. Ali hakkında gelen haberler gibisi Hiçbir kimse aklına girmedi. Ve mağazaki bununla beraber hakeme ve befdaliyetil kulefail selasi üç halifenin ondan daha üstüne üstün olduğuna da hükmetmiştir. Fe'ulme min haze bundan anlaşıldı ki enne veçsel eftaliyeti eftaliyet yönü şeyün akar başka bir yöndür. Verae hazil fadaili el menakib şu faziletli ve menkıbeli işlerin ötesinde başka bir şeydir. Ve littilav aleyha bundan haberdar olmak innema tesseru limen edreku zemanel vahiy. Bunu ancak vahiy zamanını idrak edenler bilir. Ve bu vahiy şahit olan, fahi müşahede edenler ancak bunu anlar. Hatta alimuha bit tasrihi. Böylece onu sarahatle bilirler. Ev bil karain ya da karaneyle alametle bilirler. Ve bunlar ashabun nebi aleyhissalatu vesselam. Efendimiz aleyhisselam ashabıdır onlar. Onlara görüp durum böyle. Fema kâle şârihul akaidin nesefi mezhebi akademin şari taptazların dediğine gelince ennehu evkânel murad bil eftaliyeti kesretü sevap eftaliyetten sevabın çokluğu olsaydı diyor. Öyle tevakkufu cihetun tevakkufun duraklamanın bir ciheti olurdu diyor. O zaman duraklardı diyor. Bu söz sakıtun amel itibarı itibar düşüktür. Lehnehu inema yekûnü lit tevakkufu mecalun duraklama için bir imkan olabilir. Lev lem yu'lemil eftaliyetu min kıbıl sahibi şer'i. Şeriat sahibi tarafından eftaliyet bilinmemiş olsaydı. <coughs> Sarahaten. <coughs> Açıkça. Evet, delat yanıtı delat, delat oluyor. Ve asur ulime bilinince fealeha ma yutevekkafu ne üzerine durulacak artık? <coughs> Ve enlem yulem eğer bilmezse felem yuhkem bil eftaliyeti o zaman eftaliyetle hükmedilmez. Vellezi yura yural küllü vellezi yaral külle mütesaviyeten hepsini eşit gören ve yaz'umu tefdile ahadihim alel ahari fuzulen birini diğerinin üzerine üstün tutmayı fuzul sayan kişiye gelince fe o fudulü kendisi fuzulidir. Ey fuzuli. Zira hem de ne fuzuli yani. Zira zâme icma ehlil hak ehl-i sünnet ehl hakkın ehl-i sünnetin icmasını saymış. Fuzulü fuzul saymış. Velâ lafzul fudul vellezî evredehu fî mevaridil fuduli. Belki oradaki fadl lafzı fuzuli yerine gelmiş olan bir lafızdır diyor. Yani burada bir takım görüşlerin hepsine cevap vermiş oldu. E, ashab-ı kiramdan ve tabiinde olan selef salihinin sözüne göre eftaliyet sırası hilafetlerini tertibi sırasına göredir. Bu katileşmiş bir husustur. Bundaki müdahale buna el uzatmak, dil uzatmak doğru değildir. Ve kâle sahibul futuhatil mekkiye Fütuhat-ı sahibi İbn Arabi Hazretleri şöyle diyor. Enne sebebe tertibi hilafetihim müddete amarim. Onların hilafetinin tertip sebebi müddete amarim, ömürlerinin müddetincedir. Bu söz lesifihi delaletün ala müsavati fil fadilet. Fazilette bunlar eşit olduğunu bildirmez. Lenne emrel hilafeti, hilafet işi gayru emrin eftaliyeti, eftaliyet işinin gayrisidir. Ve süllüme tasdik edilse bu söz ve haza ve emsaluhu min şatiyatihi bu gibi sözler ve başka şeyler var onun sözlerinden. O sözleri onun şatiyatındandır. Yani hoş aklına gelen böyle anlaşına kendi buluşuna göre konuştuğu şeylerdir. Gayrı layıkın bir temessüki onunla temessüke layık değildir. Yani ilim babında delil olmaz. Ve ekseri keşfiyatihi e, ekseri keşfleri de illeti tuhalifi ve ehli sünneti Ceset ilimlerinin marifından ekseri görüşleri ba'detun anis sevap doğrudan uzaktır. Fela yutabiuha ahadun bunlara tabi olmaz. İlla meridul kalbi kalbi hasta olan ancak. Ev mukallidun sırf ya da sırf kuru kuruya kör görünü taklit eden onu sözünü dinler diyor. Dolayısıyla eftalet meselesi hususunda ehl görüşü katı olmuş oluyor. Bu durumda üç halifeyi yok sayan veya aleyhlerine konuşan Rafiziler, Aziz Ali Efendimiz'in aleyhine konuşan hariciler, Bunların ehl alakası olmuyor. Bunlar ashabın tamamını, dört halifenin eftaliyetiyle beraber ashab-ı kiramın tamamını sevmediği için ehl hariç kalmış oluyorlar. Bunların sözü, gidişatı, cihadı, tasarrufu kabul değil. Allah'ın dinde bidatçının işleri kabul değildir. O yüzden aldanmayalım. Ehl-i sünnetten taviz vermeyelim. İtikadımızı güzel yapalım. Dört halifenin hilafet terdibi gibi eftaliyeti de aynıdır. Cenab-ı Hak bunu böyle yapmıştır. Aşerin Beşere vardır. Ondan sonra Bedir Ashab vardır. Uhud, Uhud Ashab vardır. Mekke'nin fethi ne kadar olan Müslümanlar vardır. Daha sonra gelenler vardır. Cenab-ı Hak hepsine razı olsun. Şefaatlerini bizim ailesin. Elhamdülillah.